razumeš, kaj je pravi. Teorija zavora. Ja, točno. Bravo. Tam, tam, tam. Se je bistno čez kratko. Ja. Ja. Pa ful sem prehlajena, tako da imam grozen glas. Uh, Ne bo, ok. Ja, ja, ja vprašanje pa tako, ne, da je kakšno je trenutno stanje aktivnosti in procesi na področju prilagajanja mobilnosti v Nemčiji v Sloveniji na ravni države. To je vprašanje. Ja, ja. To je eno vprašanje, to je vse. Okay. Ja. Super. Ja, to je v bistvu to, kar sem predstavljala. Ne? Ja. Pedalca. Se sem. A ja. A ja. <laughs> ja, ja, ja. To je vse občutljivo, ne? Ja, s nami je potem

Këyreçem. Tja, gledam pareçem. Kej, ja. A je u redu? Še kaj povem? Super je. Ok. Pa pa če se redu? Če sam še da telefonski Torej bi bil mene. sem mislil, da mu je jasno. ja, ja. Ne, ne še. ok. Vse pa bo. Ja. In sicer tako, ne? kakšno je zelo stanje eh, naravne države, v teh cesti? na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Ja. Zdaj, na področju prilagajanja je zelo pomembno, kar se dogaja na evropski ravni, ker je Evropska komisija ravno sprejela Evrop, uh, strategijo EU za prilagajanje na podnebne spremembe. In ta strategija v bistvu uh, tudi nalaga državam članicam aktivnosti. aktivnosti. Te uh, se pravi aktivnosti, če so že tako obveza po predhodnih pogojenostih za koriščanje sredstev programov, uh, um, se pravi kohezijskih skladov in takih zadev. Drugače pa v bistvu Slovenija je že sama začela že predhodno uh, aktivnosti, um, ko je ocenila, da sta najbolj nadljiva sektorja kmetijstva in gozdarstva, imamo že strategijo na tem področju akcijski načrt, ampak ste bi radi celovito to področje um, obdelali. Uh, in zato se uh, ustanavlja medresorska delovna skupina za prilagajanje. Ta, um, ta skupina naj eh, bi imele za nalogo pravi, koordiniranje procesa priprave um, ocene tveganja in priložnosti, ki jih podnebne spremembe prinašajo z Slovenijo, in pa potem ta cena bi vodila do um, akcijskega načrta za prilagajanje, ki pa bi lahko potem ocenil uh, prioritetne ukrepe, ki bi jih morali narediti. Tako na kratko. Okay.